I u tome se slažu svi koji djeluju na polju islama. A to je pitanje lijepog ponašanja i odgoja u međuljudskim odnosima. Ashaba je krasila osobina da su bili lijepo odgojeni i lijepo se ponašali i sa onima koji su mlađi od njih, a da ne govorimo o onima koji su stariji ili na većem položaju od njih. Lijepo su se ponašali i bili su odgojeni isprem onih koji su, kojim nisu niko i nisu im ništa, a kamoli prema onim koji su im blizu, bliski po bilo kojoj osnovi. Također su imali lijep ahlak, lijepo ponašanje, lijep odnos. A, kad su bili s neznalicama, a da ne govorimo kada je u pitanju ulema i sl. To me je Allah Đelešanu podučio. I to je Allah Đelešanu utražio od njih. A najbolji primjer toga i dokaz toga je ajet, odnosno Allahove riječi upućene Musa'u i Harunu, alaihima selam, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا I vi mu obratite se blagim riječima. Kome? Faraonu. A ko je bio faraon? Znači, to je čovjek koji je bio simbol kufra, oholosti, nevjerstva, proglasio sebe Bogom. Je li tako ili nije? Proglasio sebe Bogom. A šta Allah naređuje Musa i Harunu? Fekula lehu kaule lejina. Obratite mu se blagim riječima. Znači za početak, u početku dave i slično. I zato Lema ovo i navodi kao primjer kako grubost u davi u pozivu naročito prema ljudima, naročito prema ljudima koji nisu čuli za islam, nisu čuli puno o islamu, ne znaju islamu ništa i doživljavaju ga možda i kao nešto što je nastrano, imaju pogrešnu sasvim sliku o islamu i tako dalje, još kad im grubo nastupiš, onda to može posebno zakomplicirati stvari i njihov poziv u vjeru. Pazite ovdje, hajde da, da analiziramo ovaj ajet, ovo je jako bitna stvar. Znači, Allah Đelešanu naređuje Musavu i Harunu da se obrate Faraonu kakvim riječima? Znači, da ne počnu svoju davu i svoj poziv čak ni, ni ružnom riječju. A zamislite kako su tek onda teški ružni postupci. Jer zabrana manjeg, to je pravilo u šarijetu, zabrana manjeg je dokaz zabranje većeg i goreg. To je pravilo u ajetima. Recimo kad Allah šanu kaže za roditelje وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ I ne reci im ni uf. Šta to znači? Da li im se smiješ nagovoriti, recimo? Izderat se. Smiješ ili ne smiješ? Zašto ne smiješ? Pa zato što ti je zabranjeno i najmanji vid da kažeš, da kažeš uf. Što znači ono što je veće od uf i gore od uf je šta? Još više je zabranjeno. E ovdje isto tako Alašanu naređuje Harunu, Musavu i Harunu, alaihima selam, da mu se obrate lijepim riječima, blagim riječima, Što znači da bilo kakve ružne riječi u početku davi, bilo kakve kakvi ružni postupci i tako dalje, ne mogu, ne može čovjek to raditi i reći ja pozivam u islam i tako dalje. Ovaj jaj donekle odgovara onima koji imaju neke ekstremne i ekstremistične ideje i tako dalje. I ne znam šta misle time postići ako recimo ovaj, razmišljaju kako će, ne znam, ovdje urat ono, ovdje urat vako, ovdje urat nako i tako dalje. To nije bio poziv poslanika, ali musela. I najgore ljude, i najveće bezvjernike pozivali su na Allahov put blago i lijepim riječima. Postoji konsenzus u Leme. Ovo poslušajte dobro. Konsenzus u Leme. Da se, da se visoke, visoke deređe u vjeri i u džennetu mogu postići samo lijepim edebom. Položaju vjeri, položaju vjeri i položaj na ahiretu da ređe dženecke postižu, postižu se samo lijepim ponašanjem, edebom i ahlakom. To je krupna, golema stvar. Također, kad je de, u pitanju definicija edeba, šta je to edeb? Kaže ulema, edeb je uviđanje svojih manjkavosti i uviđa, a uviđanje tuđih prednosti. Uviđanje svojih manjkavosti, mahana i grijeha, a isto tako nasuprot toga uviđanje dobrih strana, dobrih osobina kod drugih ljudi. To je edep. I to su vrata lijepog ponašanja. Da zaista čovjek posmatra u drugom, samo, jer kad bi čovjek postupio drugačije i u svakom čovjeku gledao samo ono što nije u redu, dovelo bi ga do toga da bi prvo on umislio sebi da je on najbolji čovjek na svijetu, a to je daleko od toga. Drugo, ne bi našao čovjeka za kojeg bi on mogo reći pa vala dobar i vjernik. Jer nima čovjeka bez mahani. I zato u Lemaka tamo govori ko je Salih. Imaju vjerovjesnici, Siddikun, to su iskreni vjernici, šehidi i Salihun, četvrta skupina za dženneta. To su dobri vjernici. U definiciji u Lema kaže to su oni čija dobra vjela, djela prevagnu loša djela. Znači nisu oni bezgrišni. Nego dobrih imaju više nego loših i na vagi će prevagnuti. I zato imam Zehebi on je napisao jako mnogo knjiga o biografijama učenjaka. Jedna od najpoznatijih, najcijenjenijih i najobimnijih koja sadrži u nekim štampama pre, oko 40 tomova, to su biografije velikana Sir Alamin Nobelak. I oni često na mnogim mjestima tako spomenu neke opaske, malte ne svaki ali ima neku meselu gdje je nešto ono, imao svoje neko mišljenje koje nije priznala druga ulema i tako dalje. I kaže kada bismo gledali svako, što bi rekao, skretanje svakog alima po svakom pitanju, ne bi nam ostao niko od uleme koga bismo mogli pohvaliti. Ali to nije tako, nije tako princip, nije tako ispravno, nije tako pravedno na kraju krajeva. Kao što Ibn Kesir kada je govorio Ibn Temi kaže ja ne kažem da je on bezgrešan i da nije imao grešaka. Ali njegove greške u odnosu na njegove koristi i pohvalne osobine su kap u moru koje se i ne spominju uz veliko njegovo dobro. I to je pravedno. Ako čovjek ima 90% dobra kod sebe, a ti zapeo za oni 10% i ističeš oni 10% tako da ispadne da čovjek nema nikako dobra, To nije pravedno. Pravedno je da se gleda ono što je preovladavajuće kod čovjeka. A onda ako postoji potreba da se spomene i nešto što nije uredno da se spomene onako uopšteno, ali nikako u kontekstu da se istakne to što nije u redu, pa da se zaboravi ono što je dobro. To ne. I treća stvar koja pogodi ljude koji suprotno ovom pravilu postupaju, da i zadesi da nas Allah sačuva oholost. Zaista takvi ljudi se, ja kad vidim recimo ove koje imaju u Beču na, na nekim mjestima, koji se busaju u prse sa tekfirom, ja i kad čujem neke, neke snimljene te njihove razgovore, rasprave o tome da li je Semir Imanović kafir, nije na kafir i tako dalje, strašna me tuga obuzme. Kako je bolest bukvalno oholosti ušla u srca tih ljudi da oni jednostavno i kad ih vidiš hodaju, gordo hodaju. Kad ih vidiš da se drugim obraćaju, svi sine im se obraćaju. Kao da nema vjernika na dunjalu ko osim njih. A u velikoj su zabludi Allah. U velikoj su zabludi ni svjesni nisu koliko zato što u Allahovim robovima ima dobra koje oni ne pokazuju drugima. Ima stvari gdje običan čovjek ne bi čovjek nikad prepoznao međutim redovanim namazim, recimo. I Allah im da tako da, da u nekim stvarima, u određenim segmentima stvarno im zapečati život tako lijepo, s tako lijepom smrću da mnogo učeniji, mnogo pobožniji mogu što bi rekao da im pozavide na tome. Pričao sam vam za, za dole u mom kraju ovog čovjeka koji je sad za kurbanski bajram krao, klao kurban. I čovjek je stavio ovcu i samo rekao bismillah Allahu Ekber, samo jednom nožem prešao preko vrata i prevali se preko svog kurbana. Umro na licu mjesta. Srčani udar, ne zna se ko je prije izdaho on ili njegov kurban. A običan čovjek nikoga nije radio, čovjek u firmi hranio, djecu uzdržavao, klanio, išao u džamiju, eto. Subhanallah. I sa zamisli tog čovjeka, on će biti proživljen na sudnjem danu u ruci nož, prinosi žrtvu svome gospodara. To je velika, krupna stvar. Zato čovjeka, govorili smo o tome u nekim osobinama, nikada ne trebaju zavarati njegova dobra djela ili da se zavaramo da nas šeitan navede da tuđa loša samo posmatramo. Ovdje, znači, postoji konsenzus u Leme da se sa Edebom postižu visoki stepeni u vjeri dunjalu, na Dunjalu koji je dženecka i dređe Ahiretu. A temelj Edeba, suština Edeba je da čovjek gleda u svoje manjkavosti, mahane i grijehe, a da gleda pozitivne strane kod drugog da gleda ono što je pozitivno kod njega. To je suština edeba. I čovjek je tada u tom slučaju svima prilazi sa zaista poštovanjem jednim kao prema Allahovom robu, a onda ako vidi nešto i ružno kod njega, ono, učit ćemo to kasnije da je ahlak ashaba bio, da to sakriju i prekriju i da o tome ne govore drugima. Kaže poslanik sallam, innama bu'istu li utemmime salih al -akhlaq. Ja sam poslat da bi upotpunio lijep ahlak, dobar ahlak u ljudi. Analizirajme ovaj hadis. Prvo poslanc. Znači, Allah Đelešanu ga je poslao. S ciljem da upotpuni, Šta znači upotpunjenje? Da nešto postoji u ljudima, ali ga treba šta? To znači da je čovjek po svojoj prirodi sklon lijepom hlaku i sklon dobrim osobinama i tako dalje. Samo ih treba kod njega probuditi, izoštriti i usavršiti. Jer poslanik sa Selem ovdje kaže, ja sam poslat da usavršim. Nije poslat da iznova uči ljude nečemu, nego samo da ih usavrši, doradi, izoštri i da to bude čovjek, Allahov rob, kako Allahšanu želi i voli. Zaliju radi Allahu anu. U njegovom opisu se prenosi A'lamu nasi billahi ašedduhum ta'zimen li ahli la ilaha illallah. On je često znao govoriti da je najučeniji onaj čovjek ko najviše poštuje i cijeni muslimane. Ljude koji kažu la ilaha ilaha. Znači znak učenosti. Da je on zaista naučio šta znači islam, šta znači iman, šta znači kufur, šta znači nifak i tako dalje. Da poštuje i cijeni sve one koji pripadaju la ilaha ilaha. I na kraju samo jedan savjet od jednog velikog imama, učenika imama Šafije, El Muzenija. On kaže sljedeći. Kada vidiš nekoga ko je stariji i učeniji od tebe, poštuj ga i cijeni. I reci, pretekao me je u islamu i u činjenju dobrih dijela. A kada vidiš nekoga koji je manji od, mlađi od tebe i na manjem stepenu vjeri ima manje znanja, također mu ukaži poštovanje i reci sam u sebi ja sam stariji i više grijeha od njega ima. A kada vidiš da ljudi te ugotive i iskazuju ti počasti, reci sam sebi to je Allahova dobrota prema meni, ja je ne zaslužujem. A kada te ponize, reci sam sebi to je zbog grijeha koji sam počinio a znaj da i u tome kad e, pogodiš komšinog psa kamenom da bi ga otjerao sa svog imanja uznemirio si jedno Allahovo stvorenje psa sad ćemo pojasniti šta hoće reći jeste razumili ovaj prvi dio kada je u pitanju veličanje starijih, učenijih i tako dalje gledamo u njima ono što je pozitivno gledamo u njima ono što je pozitivno a to je njihovo znanje i njihova njihove godine i pretekle su nas u islamu i u rađenju dobrih djela. A kad posmatramo sebe, naš, naše godine i ono što mi znamo, onda ne posmatramo sebe u tom svjetlu, nego u svjetlu da, su, da smo mi pretekli druge u činjenju i rađenju grija. Više nego oni, oni što su uradili.